selamun alaikum. Velikum selam, izvolite u programu ste. Jedno pitanje imam, ja nikako ne mogu sad ovaj, znat da li sam ovaj, u, u, u, u temi. E ovako, ako čovjek ne zna da li je uh, e, e, zaklo njegov roditelj Akiku u njegovo ime. Da, da li je kasno da on to učini, jel? Tako je. Dobro, da vas ako, alađu. Ako, ako možete odmah direktno, pošto ja sad ne... ne, ne... Poziv je iz? Iz, iz, iz visokog, ali sad ja ne, ne mogu ponovo ovaj, do, do, do radio aparata. Ne, A ne možete znači preko telefona da dobijete odgovor? Ja, brzo ne. samo. Evo. Znači, to je roditeljska obaveza prema djetetu. Djete ako učini, znači to mi je nafile, sunne, ali roditelj je bio obavezan. Ako dijete umr u umjesto roditelja zemljeni to, učini, ima nagradu, inshallah. Ima nagradu, znači, ako, ali u, u, u, u ono... Kao hak roditelja, znači da, da ti učiniš ono što je tvoj roditelj zostavio. Na nije ti, znači učiniš ono što je trebao tvoje. Znači sa nijetom makike.